Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Vassalatu vassalam Rasulullah Muhammeden sallallahu alaihi sallam, Emma Bad iz komentara Umdetul Ahkama odnosno hadisa iz dva sahiha koji govori o fikskim propisima došli smo do 65. hadisa babu istiqbal qibla poglavlje o okretanju prema kibli u tom, tom poglavlju su spomenuta navedena tri hadisa da pa ćemo i danas uz Allahu pomoć uzeti vi znate da je okretanje prema kibli u pravcu kibli da je od šartova valjanosti namaza. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je učinio hidžu u Medinu, a u njoj su bili židovi, e, pri obavljaju namaza se okretao, okretao se u pravcu kuca. To je prva kibla muslimana. I to je trajalo 16 mjeseci, znači godina i 4 mjeseca. Uh, Pa je onda došla, deroga, došla deroga, derogacija i derogiran je taj propis i naređeno muslimanima da se okrenu u pravcu, da klanjaju namaz u pravcu Kaabe, Mekke. Okretanje u pravcu Kible u Mekke, to je znači, e, potvrđeno i Kur'anom, i sunnetom, i džmam učenjaka, i složni su učenjaci da je to šart za valjanost namaza osim u ađzu i za nafilu. Osim u nemogućnosti, ako čovjek, ađz, znači ima nemogućnost da to, ima više razloga nemogućnosti, na se okrenuje pravcu kibli, ili u klanjanju na što je izuzetak. Da klanjanju nafilu, filu, to ćemo spomenuti, o tome govori hadise. Prvi hadis od tih hadisa, znači 65. po redu, An Abdullah ibn Omar, radijallahu anhuma od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma an rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yusabbihu fi dhahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yumi bi rasihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam je yusabbihu znači klanjao na fil <clears throat> ala dhahri rahilatihi Tesbih ovdje, te, e, sebehaju sebe, tesbih se ovdje odnosi na klanjanje na fili. Ala dahre rahile tihi, znači na leđima, u e, doslovnom prijevodu, na leđima svoje jahalice, hajthu kane vajhuhu. Znači tako gdje, mu, e, gdje je okrenut licem, u kom pravcu je išao. Znači, Hadis pojašnjava o tome, znači da nije, na, ako je klanjao na jahalci, kako, gdje je bila usmjerena na jahalca, tako je klanjao na filu. Jumi bi resihi. Jumi bi resihi, znači išaretio bi glavom. Išaretio bi glavom, šta? Ruku i seđu. Znači, e, odlazak na ruku, odlazak na seđu, išaretio bi glavom. Vakane ibn Umar je falu, a kaže, a, i, a ibn Umar bi to radio na takav način činio, klanjao, klanjao na filo. U rivajetu drugom je došlo, kaže u ofir rivaje, kane jutiru ala ba'irihi. Kaže, klanjao je vitre, vitr namaz, klanjao je vitr namaz na, na devi. Ja, ja šući devu. E, ovo je rivajet, mu tefeku na lije. Onda u rivajetu kod muslima, gajre ennehu la yusalli alaiha al mektube u rivajetu kod muslima, kaže, s tim da ne bi klanjao na jahalici mektube, znači propisane namaze, farzove. U rivajetu kod Buhari, kaže, valil Buhari illa l-faraid. Znači, ne bi klanjao na jahalici feraide farzove. Znači, beš fakat isto. Mektube, feraide, to je jedno te isto. Samo različitim riječima. To je tekst, to je ovaj tekst tekstovi hadisa koje je naveo u ovom prvom hadisu 65. U stvari ovdje je ispravno reći, ko što su upozorili, uh, ukazali na to komentatori ovog hadisa, da je u stvari riječ ovdje da je on, da je ovdje ovaj, Makatisi, autor ove knjige, da je on u stvari ovo što je sabrao ovdje, da je to, da je to napravio iz više rivajeta. Nig, ovaj, da u stvari u dva sahiha, nema nigdje da ovako da ovim tekstom došli da su ovaj došli ovaj hadis nego je to on sakupio iz više raznorazi rivajta pa je ovako sklopio a ne da je došlo tako tim riječima znači ovo je znači on sakupio iz mnoštvo rivajta Buhari i Muslima <clears throat> dobro Osim ovo što je naveo ovdje, znači rivajet muslima, rivajet Buharije, to je tačno da je tako rivajet. A ovo prijetudno što ima, što je, što je ispalo da je mu tefeku na lih, to nije mu tefeku na lih, znači došao u različnim rivajetima. Dobro. Uglavnom, znači, došlo je tu Buhari muslim. E, ovaj hadis nam govori a, ovaj, o jako puno stvari. Nevjerovatno ovako ispadne jako, ispadne onako kratak, mal hadis, a toliko, toliko propisa bitni se iz njeg može izvući. Iz njeg još narednog hadisa koje ćemo zvoriti, inšala. <clears throat> Znači, ovdje je bitna najosnovna osnovna stvar, a, da, da odmah na početku naglasimo, znači da je u osnovi nema razlike između farzova i na file. Što dođe nešto da se klanja na fili, da se klanja farz, odnosi se jedan na drugi namaz. To je osnova po pitanju klanjanja namaza. Osim kad dođe u hadisu naglašeno da ovo može u nafili, a ne može u farzu, e, a, znači mora doći u hadisu naglašeno da bi se znalo da je razlika između nafile i, far, e, i farza e, takav propis. I to je uh, primjer ovog ovde, da je u hadisu došlo da bi ovako radio, da bi klanjao, znači da bi klanjao na filu na jahalci, a to ni radio propisane farzove, što znači propisane farzove se ne mogu klanjati na jahalci da se, životinja okrene u pravcu gdje se jaši. Osim kad, osim u nuždi u daruri, naglašćemo to inshallah. Uh, <clears throat> e, također ovdje u ovom hadisu Eh, hadis, eh, ovaj hadis i drugi još dva koja će doći ukazuje na to da razlika između farzova i nafile u tome da u nafili dođe uglavnom da dođu neke olakšice. Poput ovog ovdje da se nafila može klanjati na jahalcu, prirodnom stresu. Da, kažem, na jahalce eh, danas nema konja, znači mislimo auta. Znači, ako bi danas neko htio da kaže, dobro, kako mi danas razum, primijenimo ovaj hadis, znači, ja, znači klanjati u autu, u autobusu, u avionu, u kamionu i ostalim prevoznim sredstvima. Uh, Eh, eh, znači razga također dođe, znači razga kada dođu na fili obično nešto, neka olakšica dođe. Poput ovog da se može klanjati na, na fila, znači, a da ne budeš okrenut u pravcu, uh, pravcu kibli i da možeš sjedići klanjati. Da možeš sjedići, da ne možeš stajati, da ne možeš odlaziti na ruku, na seždu, nego i šaretiš. I to, ona druga poznata razga znači na file i farzova, ovaj, mada ima više, da na filu možeš klanjati, bilo koji na filu možeš sjedići klanjati dozvoljeno da klanjati na fil sunete, potvrđeni, nepotvrđeni, bilo koji na fil možeš klanjati sjedeći, kako došlo bi do svojim hadisima, s tim da ti je upola manja nagrada, za razliku od onog koji klanja stojeći. Kad kaže klanja sjedeći, misli se da kijam, umjesto kijama što stojiš, sjediš na kijam, a ostale radnje kad trebaš otići na ruku i ostalo moraš ustati, otići na ruku i odalje. Znači, riječ je samo o kijamu, umjesto da stojiš na kijamu, ti sjediš. I to je došlo vjerodostojnim hadisma, ne znam da li im do, do, do, nas, do sada dolazilo, da smo govorili, uglavnom poznata stvar. Na, nije nam cilj ovdje da navedemo sva te moguće solucije. Uh, ovaj hadis ovdje, uh, <clears throat> znači ovaj hadis, znači u osnovi gledajući, e, znači mi može se reći da nemači znači razlike ovom ovdje hadisu što je došlo da se, mada je došlo u rivajetu, da je klanio vitre, A ovdje je došlo da Jusebihu kane Jusebihu, ovdje Jusebihu misli se klanju na filu. E, kako kaže mnogo komentatori hadisa, znači nema razlike u klanjanju, u klanjanju, znači opće na file, potvrđeni suneta ili zavatula esbab, namaza s povodom. E, i, I bilo koji drugi namaz. Sve, sve što potpada pa na filu, što nije farz namaz, može se klanjati ovako kako došlo, znači na jahalici, kako ovdje spomenuto u hadisu. Šta je dokaz za to? Nek ćeš pa nije to spomenuto. Došlo je mu sebi, može na fila uopćeno. Došlo je vitr, to može vitra. Šta je za dokaz za ostalo? Pa dokaz to, ako je vitra, vitra je jedan od najpotvrđenijih suneta. Vitra je jedan od najpotvrđenijih suneta. Ako njega dozvoljamo klanjati na jaholci, onda je mi babi leula preći da se mogu svi ostali suneti klanjati. Dobro. <clears throat> Znači, hadis nam kazi, i hadis govori o vrlo bitnoj stvari, a to je da <clears throat> da se propisani nama da se na fila znači e, osobi koja je na putovanju i e, videćemo ćemo toko toga razvijenja da li se ovaj propis odnosi samo na osobu koja je na putovanju ili može onaj koji nije na putovanju da klanja na ehalci recimo sad osoba da ide da ide auto se da klanja farz namaz negde u džami sjedne u auto i ide tam šta ja znam, drugi dio grada i na filu klanja u auto klanja sunete poslije farz namaza klanja u autu. Jel se jel hadis dokaz za to da može tako ili ne može ili se, ili se odnosi samo na musafira ovo? Uglavnom, <clears throat> farzove, ovdje mada naglasno, znači farzove nije dozvoljeno klanjati na ovakav način, znači za farz osoba mora da izađe, da je upotpuni sve ruknove, da se okrene pracu kibli, da ima kija, ne može klanjati tako, osim u uri, u nužde. Da, nužda je to, znači, klasičan primjer nužde je to da osoba se vozi u autobusu, primjer radi se, uđe autobus prije akšav namaza, tek će izaći, izaći nakon, kad nastupi jacija namaz, a nije mu safir. I autobus nestaje, ne može klanjati autobusu i nema drugog izbora nego klanja, to je vid nužde, da klanja farz akšama, da ga klanja i sunete farz akšama, ovdje govorimo, da klanja sjedeći u, u, u autobusu. Obavezivati osobu da autobus ustane, da stojići, da ima kijam, to je, to je ovaj, neispravno, nepotrebno. Ovo govori ne za od sebe, neko sam pitao učene ljude, jer autobus ne uči i stajate onda onaj, one klupe kako su stavljene na sjedišta, da osoba ustane, da stoji baš i nije ovaj. A da neko kaže, pa dobro, što je on ne bi ono između sjedišta izađe onda fina. Sa džadu prostrije i... Uh, I Allah, još i jezan prouči. Ovaj. Pa moguće, moguće. Mi govorimo ovdje o nekom, nekom normalnom stanju. To može, znači, to bilo od njegovog, njegovog truda i džuhda i velikog džihada. Ovaj, a u osnovi, znači, dozvoljeno. Ovdje govorimo o i sam došao sa Allahšicama, znači, znači, ne treba čovjek sebe da, opter, da, da sebe opterečuje i da sebi nameće neke stvari i da na javnim mjestima pravi uvijek neku halabuku i frku kad on treba klanjati namaz. Znači, Klanja namaz, znači regularno, bez da praviš probleme, da, da ljude dižeš, uznemiravaš, tako dalje. Znači, sjediš, na sjediš ovdje da kao vid nužde, ovaj primjer što sam naveo, recimo, zakšan namaz, kao vid nužde, sjedi, na svome sjediš, tu sje, e, klanjaš farz namaz onako kako ide autobus u pravcu engleske, nije bitno gdje ide. Znači, klanjaš namaz, znači, niti u pravcu ide i još sjediš, nis na kijam. I šaritiš odlazak na ruku i na seždu na poznati način. Dobro. Znači, hadis ovdje govori o tome e, koje su ahkami hadisa, propisi iz hadisa koji se izlače i zaključuju, a to je da je dozvoljno klanjati na filu fisefer, ala rahide, na putovanju, na jahalici, u prevoznom sredstvu. <clears throat> Također, hadis ukazuje, e, odnosno ovdje spominje, on, ovaj, govorimo ovdje ove ahkame koje spominje e, Abdullah Besam, kaže on, e, imam Ahmed i Ebu Saur smatraju da je da je obaveza osobi koja hoće da klanja na filu, na prijevodnom sredstvu, kaže da u, u prijevodnom sredstvu, da, da se u početku namaza okrene u pravcu kibli, a onda poslije kako ide. A to je, kaže, zbog hadisa od Enesa, radijallahu anhu On bi, e, e, u kojem je došlo da Enes radijalno prenosi da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ida erade en je tatawa fi safar istaqbala binaq eh, binaqatihi qibla to je došlo u rivajet kod Enesa kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi htio da klanja na filu u na putovanju opreni, okrenuo bi se istaqbala binaq znači okrenuo bi se sa, sa svojom devom u pravcu kibli počeo namaz i onda bi nastavio dalje da ide i klanjao kad je thumma sallahu haythu Eh, eh, eh, vajjahu riqabe. Zatim i klanju kaže u pravcu kako, kako je usmerio svoju, svoju, svoj jahal, svoju životinju. Kaže, Imam Ahmed smatra da je vanjsko poimanje značenje hadisa ukazuje na to da na početku na file treba skrenuti pravcu kibli. Dok druga skupina učenjaka na drugom stavu kaže da je, da je, da je to bolje ako može uraditi, da to, da to, ali nije uslov i šart valjanosti da mora tako, da mora tako rad. Većina učenjaka na stavu da nije prilikom klanja filera, da nije uslov da mora se okrenuti pravdu skiblije, pa onda da ideš kako se okrene jahalca životinja ili prirodno sredstvo. <clears throat> e, dalje, kaže, hadis ukazuje na to da nije dozvoljeno klanjati farz namaz u, na jahalci, odnosno prevozno, e, prevozno sredstvo. Bila da rura, bez nužde. Što nije dozvoljeno, naravno jasno kod Anza, nije dozvoljeno zbog toga, zbog prvog okretanja prema kibli, znači to je osnovna stvar. A onda, onaj koji, znači, koji je e, na jahalicu, jahalici, onda on ne može da, da ispunjava ostali, ostali ruknove namaza, a izuzetak je tu nužda, nužda darura neki prevode kroz nas prisila izbjegavaju, izbjegavaju termin nužda kao nužda ukazuje na nuždu onu za halu, za WC a dobro to je stvar opet razumijevanja ovaj, nužda prisla to je jedno te isto e, znači u nuždi kaže poput nužde recimo da je u strahu, da je u pitanju neka priroda nepogoda ili tome slično ili da nečeg bježi i tako dalje. Uglavnom, pisali smo malo prije stanje nužde, e, mislimo ovdje, znači, savremeni, pogotovo savremena prevozna sredstva poput aviona, poput autobusa koji nestaju ili aviona gdje se ne može naći mjesto da ustaneš da bi klanjao, uglavnom to je većini, većini aviona, ali ti ne daju da klanjaš stojeći, I opet, okrenuti se pratski kibli avion to opet znači, ovaj, teško utvrditi. Tako da i u avionu se klanja sjedići u znači to je ispravno, nema smjetje nikakve. Dobro, ovaj, dalje Hadis kaže, ukazuje da kaže e, ima, ima to je onaj jumi obresi što što Hadisu, znači da išareti, ima znači išaretiti e, tijelom, pokretima tijela nešto kaže, e, prilikom klanjanja ove na file, znači, vrši e, i šaret e, i šaret odlaska na ruku i na seždu sa naginjanjem tijela. S tim ovdje da, u, da treba naglasiti ovdje, da u hadisima Buhari i muslima nije došlo ono što je opće poznato kod nas, a to je prilikom odlaska, prilikom iša, išareta da ide na ruku, malo se nage naprijed, a prilikom išareta da ide na seždu, više se nagi naprijed. Nego to je došlo u hadisima koje bilježe Budaudi Tirmizi. Znači, došlo je, kaže, uh, od hadisa Džabra radila Hanhu. Džitu bahu vaju salila rahileti nahvel mešrik. Kaže, došao sam Allahu poslanik, sam sam klanjao na svojoj jahalci, kaže, u pravcu istoka. Znači, ne u pravcu Kibli, znači u pravcu istoka bio okrenut, on bil u Medini. Uh, bili ovaj, oko Medinije. Kaže, vasu džud ahvedu minir ruku. I kaže, njegov išaret odlaska na seždu je bio niži od išareta odlaska na, na ruku. To je hadis koji govori direktno o toj temi, a to je jasno, jel, naravno, i, i logično i jasno, jel, da se napravi manji šaret, manji naginjanje kad se šarete odlaska na ruku, a veći e, prilikom odlaska na, na seždu, ne treba, ne dižu se ruke u zrak, nego se ruke drže na, na koljenima, ne dižu se u zrak, niti treba šta postaviti ovako poput ovih stolova i tome slično da bi se činilo na seždu, sve to nije došlo pojašnjeno u hadisima, nego se sve radi u zraku, u vazduhu. <clears throat> Također hadis ukazuje da je ovaj da je klanjanje vitra namaza suneta ne važbe. Kako da kaže, a znamo ko e, važbe kod Hanefija, kod džumhura učenjaka vitr namaz je e, potvrđeni sunnet ili sunnet, e, a kod Hanefija je važib. E, kako hadis ukazuje na to, pa da je bilo da je bilo e, važib, da je bilo dozvoljeno da klanja na vitr namaz na, na jahalci, odnosno u tekstu hadisa je došlo gajre enehu la yusalli alejha al mektube. osim što nije klanjao propisane namaze znači, znači da je da je vitr propisan namaz da ulazi da je ga važi klanjati ne bi ga smio klanjati ovako kao što se klanja na jahalici I to je jedan od najjačih argumenta. Najjači argumenta da vitr nije da nije važiv nego da je sunet, to je ovaj dokaz koji ukazuje da je poslanik sallallahu se klanjao da je klanjao vitr namaz na jahalici na putovanju. <clears throat> Hadis također ukazuje da na, na, na širinu uh, propisa, odnosno uh, da, da islam došao, da u, u osnovi islam vjera lahkoće i olakšice, da su olakšane mnoge stvari, da su olakšane mnoge stvari, mnogi propisi, uh, pogotovo ovdje znači da je, da je čovjeku olakšano ako klanja da može raditi određenu stvar da može raditi određenu stvar, da se kriječi, da izvršava, a da obavi i badet koji želi da obavi. I to je otprilike ono najbitnije iz ovog hadisa, iz ovog rivajeta. E, ostaje sad ovdje ono pitanje, ostaje ovo pitanje što smo u početku rekli, znači hadis, ovaj hadis ukazuje da se klanjanje e, na file, da je na, na putovanju, da se može klanjati na jahalci, onako kako je opisano, ponavljamo. Kaže, džumhur učenjaka je nastao. Kaže, da je dozvoljeno kaže da se uh, da se ne okreće terku istekbali, da se ne okreće u pravcu kibli, svejedno bio, kaže, bilo putovanje tavile ili kasire. Svejedno bilo putovanje, znači, bilo putovanje ovaj, dugo ili kratko. Osim Malika, kaže, ima Malik smatra da, da kaže, putovanje mora biti ono, ono na kojim se kaže, na kojim se krati namaz kaže volem ju vafiku ehadu nala dalik i niko se sa njim kaže u tome ne slaže što se razumije iz ovog <laughs> Kaže ovako. Zehebe džumhur ulema. Smatra džumhur učenjaka, većina učenjaka. Il, uh, ila džavaz je terkir istikbali fi seferi tavilu ili kasir. Da je dozvoljeno ostav, ostaviti, znači, e, propis okretanja u pravcu kiblije, u klanjanju, kaže, ovaj ovdje propis koji govorim, klanjanju na fili, kaže, fiseferi tavilu kasir, bilo putovanje kratko ili dugo, osim malika, ila maliken, faqad hasahu bi sefer ili tukseru fihi salatu. Ima malike, kaže, e, kaže da se, da se ovo odnosi na putovanje na kojim se krati namaz. Kaže, volem mi vafeku ehadu na ladalike. Sa njim se nije u tome niko složio. Šta vi razumijete iz ovoga? Dobro što se izdvojio. Šta razumiješ drugo? To sam ja, to, to on rekao da se izdvojio. A o čemu se izdvojio? Šta ovi drugi smatraju? Šta? Znači, bilo putovanje. Znači, ne misli, Džumor učenjakad smatra, nije putovanje, misli za putovanje koje si musafir. Bitno je sam da se krećeš. E to je ono što sam malo pripričao. Znači, klanjaš u svoj, klanjate u Fahdovoj džami i još od Fahdovoj džami da dođete gor do Begove. U putu hoće da klanjate. Da li možete klanjati? Nismo safir. Da li možeš da klanjaš na filu? Potvrđene, potvrđene sunete, vitre, ovo, ono, šta hoćeš, duha, namaz, kijamu, lejl, da klanjaš u autu. I tu treba uvesti praksu. Ne znam niko od vas, jesi ikad praktikoval? Da voziste auto, klanjate na filu. Pogotovo ako se duže vozi. Ne, da posti. Evo noć. Znači, znači, ovo je Znači, to odgovor na ono što sam početku spomenuo. Znači, da većina učenjaka smatra da nije uslov da bi čovjek klanio na jahalici da biva musafir. Da je musafir da bi mogao klanjati. Tako, može da klanja na jahalici, a da nije musafir. Jesu sad razumijeli? Dobro. Andalusen, Andalusen, Andalusam